Pružena ruka. Dobar vam dan u emisiji Pružena ruka internet radija Srijem. Recimo koju rečenicu u uvodnom dijelu o ustroju i postignućima organizacije koju ste na čelu. Koga okuplja Šporski savez invalida grada Vinkovaca, kojim aktivnostima se možete pohvaliti? Pa evo, Sportski savez invalida grada Vinkovaca, djeluje na ovim prostorima već e, i prije e, domovinskog rata, a pod e, nazivom isto Sportski savez grada Vinkovaca, međutim ponovo nakon domovinskog rata smo pokrenuli ovoga sport osoba sa invaliditetom i znači ponovo ovaj, osnovali Sportski savez invalida grada Vinkovaca koji djeluje znači od 95. godine E, tu smo okupili za početak e, nekoliko sekcija, stolni tenis, e, streljaštvo, pikado, kuglanje. Međutim, evo sada je to znači što se vidi iz priloženih rezultata naših ovaj, članica. Osnovali su se pri Športskom savjezu invalida grada Vinkovaca, i u novom zakonu o sportu klubovi koji djeluju i koji su naše članice. S tim da imamo, evo kažem, stolno teniski klub Dom kao članicu Eh, Kristinka Matić, streljački klub osoba sa invaliditetom Vinkovci, eh, znači eh, biciklistički klub Bosut ovoga Vinkovci i Sokol Vinkovci i imamo znači ovaj po novome sad smo pridružene članice imamo još koje smo primili plivački klub Barutana Vinkovci i ovoga Tekvando Sajnami Vinkovci. E, Moramo reći da mi pri Športskom savjezu invalida grada Vinkovaca djeluje i e, još uvijek e, nemamo klubove, ali djeluju kao sekcije zbog nedostatka financijskih sredstava djelujemo kao sekcija neparalimpijskih sportova, to su kuglanje, šah, pikado, koje, kažem, djeluju na državnoj razini i više rekreativnog stila. Bočanje, bočanje CP smo isto najteže osobe s invaliditetom pokrenuli, međutim trenutno u Vinkovcima e, nemamo tu sekciju. Evo, to, to je to što se tiče ovoga naših članica. E, imali smo, kažem, i skijaški klub e, Cibalija Vinkovci, e, međutim, evo, što je interesantno u Slavoniji gdje je ravnica, da smo imali skijaše čak na paralimpijskim igrama, znači Tomislav Zadro i Mario Dadić koji su sudjelovali, na, za reprezentaciju Hrvatske kao prvi sportaši na paralimpijskim igrama. Gospodine Gubica, hvala za sada. E, volio bi da se evo, u iduće pitanje uključe i gospoda Janković i, Vuković. E, budući da je riječ o društvenoj uključenosti osoba s invaliditetom, u prvi plan moramo staviti njihovu socijalizaciju. E, ali naravno i športska postignuća kao i terapeutski element bavljenja športa. Kako vi to gledate? Pa evo, mi u Športskom savezu invalida grada Vinkovaca većinom sada pratimo zbog nedostatka sredstava, ali kažem, u Vinkovci su specifične E, sredina gdje je veliki broj sportaša, pogotovo u zadnje vrijeme i sportaša, osoba s invaliditetom i moram reći da zbog nedostatka sredstava nismo u mogućnosti pratiti e, sva natjecanja koja e, bi trebali prije svega zbog socijalizacije sportaša osoba s invaliditetom i pružanja ovoga E, znači kvalitete rada. Stručni kadar je, većinom se radi u klubovima sa zdravim gdje smo uključili veliki broj trenera i sad evo pokušavamo da ih e, educiramo na razne načine preko Hrvatskog paralimpijskog odbora. Nažalost to ide sporo jer kažem nedostatak sredstava je i samo natjecanje u svim sportovima znači, koje sam nabrojio da imamo je pratimo manje više državna natjecanja i to je jedino što možemo još pratiti nadam se da ćemo u dogledno vrijeme ovoga i sportašima omogućiti i veći broj natjecanja jer samo državno prvenstvo je mali broj natjecanja u jednoj godini tako da tu se sportaši ne mogu motivirati da idu, ipak treba natjecati se veći broj natjecanja, puno više, veća je kvaliteta normalno. Još bi se samo nadovezao da Športski savez invalida grada, bez obzira u sportima, stolni tenis, e, Kristinka Matičić, e, streljački klub, e, znači biciklistički klub, Imali smo e, paralimpijice na nekoliko paralimpijskih igara, čak smo u Londonu imali pet predstavnika iz, iz Športskog saveza invalida grada Vinkovaca, a to je stolni tenis, streljaštvo e, i ovoga biciklizam. Moram reći da smo imali nekoliko na paralimpijskim igrama e, medalja koje su ostvarili sportaši iz, Vinkovaca, znači prije svega Alilović Mario koji je svjetski prvak u biciklizmu, s druge strane, e, Emil Gubica koji je sigurno jedan od stolno tenisača i pokretača, to sam ja, e, športa osoba s analitetom gdje sam e, ja postizao dok sam igrao. Da, možete u prvom licu, ne morate u trećem. Da, postizao vrhunske rezultate prije svega, znači i za bivšu Jugoslaviju sam igrao 84. na prvim paralimpijskim igrama poslije toga, znači nisam osvojio na Paralimpijskim igrama ni jednu medalju, međutim treće mjesto na svjetskom prvenstvu u Dižonu imam i dva treća mjesta ekipno na europskim prvenstvima. Prema tome i niz natjecanja koji su bile međunarodnog karaktera gdje smo osvajali ovoga e, medalje. Htio sam pitati gospodina e, Vukovića. Gospodin Damir Vuković je stvarno tenisač, ali e, osoba sa invaliditetom. Kako vi iz te perspektive zapravo komentirate značaj športa? U ovom slučaju, evo, tenisa konkretno. Pa kao prvo, evo, ja bi svoj primjer naveo, ovaj, ja sam evo tek prije četiri godine počeo i to sa 45 godina starosti, jako sam već 28 godina u kolicima. Ja jesam kasno krenio, ali mislim da, da, da bi trebao biti ovaj primjer mnogima da se, bez obzira, barijera nije samo hendikep ili invaliditet da bi se čovjek bavio sportom. Barijera nisu ni godine, što u mojem primjeru isto ja mislim govori. Leo evo sa 49. godina već sam bio i državni prvak, među vremenu sad sam opet drugi, imam svog starog rivala s kojim se stalno koljem u finalu ovaj državnog prvenstva. I sad sam polako krenuo te međunarodne turnire gdje još ovaj, nisam postigao neki značajni rezultat, ali tek sam u početcima tih međunarodnih sa, tamo sa svjetskim igračima dođete, ipak to nije to, to vidim da još ja moram papat kruha i trenirati. Kako na to gleda stalno trener, gospodin Dražen Janković? Evo sve, <laughs> što kaže Damir, on je friški, ima tu ljudi koji se već godinama bave pa nikad nisu otišli na međunarodna prvenstva, eh, jer jednostavno vide kakav je jak razvoj i razvitak invalidskog sporta općenito u svijetu. To je strahovito, znači vi radite praktički kao profesionalac. Znači sve što zdravi rade, to rade i invalidi. Isti je takav e, i sustav natjecanja i to. Ja bi se više obratio pažnju na onu drugu stvar, a to je da bi rado e, htjeli da roditelji, djece osoba s invaliditetom, pokušaju nekako sami sebe, što kaže ono, naći i priključiti djecu u nekom sportu gdje je to omogućeno i rad osoba s invaliditetom. To je prioritet gdje bi se možda taj sport onda dalje, <clears throat> jedan od sportova koji odaberu, možda i razvijali oni kao ljudi i socijalizirali i razvijali i taj sport, to bi bilo jako, jako dobro. Da, naslonio bi se na vaše izlaganje. Htio sam vas upravo to pitati s obzirom na vaše iskustvo. Kakve su e, športske aktivnosti najprimjerenije specifičnim oblicima tjelesnih oštećenja? Pa I prije svega imate iskustva naravno u stolnom tenisu. Pa ja imam iskustvo u stolnom tenisu, to bi gospodin Gubica mogao više reći, pošto je on izbornik i mm, čovjek s invaliditetom više se bavi. Ja u stolnom tenisu bi mogao reći, znači postoji u stolnom tenisu 11 <clears throat> kategorija, znači to su najteže kategorije od 1 do 5 u kolicima i od 6 do 10 u stojećima i osoba i 11 je osoba sa mentalnim oštećenjem je ovoga što se nas tiče. E, stolni tenis je takav da što kaže ono ipak može se trenirati što kaže i najveće oštećenje osoba s invaliditetom najvećeg oštećenja mogu probati igrati stolni tenis. A sad upornost, sve ostalo je na njima. Gospodin Gubica. Ja bi se nadovezao evo, na priču i ovo kad smo već pokrenuli temu o socijalizaciji osoba s invaliditetom. E, trenutno govorimo o stolnom tenisu, ali ovaj, e, moram reći da mi ovdje u Vinkovcima uz uvjete koje nekad imao Hrvatski stolnoteniski klub Lokomotiva i nalazimo se ovdje u Mađarskoj školi gdje je devastirano sve u zadnje vrijeme. E, znamo kakva je situacija ovdje e, sa uvjetima i između ostalog jeste kad Vinkovci i osobe sa invaliditetom uvjeti su e, to van, van svih pravila gdje niko ništa ne poduzima e, uz molbe na moje osobno i stolnoteniskog kluba Lokomotive Vinkovci i zamolbe e, bivšem gradonačelniku i evo sada ponovo ćemo otići na strukture koje su ovaj, bitne u gradu, znači i da pokušamo ponovo zamoliti da nam e, ove uvjete e, barem na minimalu svedu, jer ovo stvarno što mi u ovim uvjetima radimo je ispod svih mogućih uvjeta, jer stvarno nema grijanja zimi. E, evo, Damir je tu koji dolazi na treninge, znači reprezentativac koji treba imati uvjete. Grijanje u rukavicama treniramo, u trenerkama zakopčamo se do grla, ne samo osobe s invaliditetom. Jer kažem, mi se uključujemo i naš rad je prepoznatljiv kroz e, dosadašnji rad e, e, u rezultatima tokom prošle godina i vidljivo je da smo mi stvarno napravili veliki iskorak u rezultatima. rekao sam malo prije da smo mi kao športski savez invalida grada Vinkovaca imali pet, pet sportaša, odnosno osoba koji su bili u Londonu na Paralimpijskim igrama, jedni, Vinkovci koji su sigurno sportski gradi, što to i taj primjer dokazuje, a to je da smo mi imali veći broj sportaša od grada Zagreba koji je milionski grad. A kako to komentirate? Zašto je tome tako? Zašto infrastruktura ne prati te sportske uspjehe? Pa evo, mi, mi u zadnje vrijeme smo u stalnim problemima i da budem iskren u Vinkovcima, ne znam zašto, ili gospodarstvo je općenito, naše nije da mi o tome govorimo, ali mi vidimo da mi jednostavno tonemo u sportu, ne samo osoba sa invaliditetom, jer ulaganja su krit, kriminalno mala i plus toga sredstva ne dolaze na vrijeme i mi jednostavno nismo u stanju pratiti čak ni državna natjecanja, a evo nadam se da će se to poboljšati u dogledno vrijeme, jer na ovakav način u kojim mi uvjetima da niko se ne odostoji doći ovdje da vidi u kakvim mi uvjetima radimo, a pogotovo invalidi u kolicima i nas jednostavno Eh, masa sportaša, govorimo o stolnom tenisu, koji su eh, vrhunski sportaši, jednostavno, a i mladi, jednostavno nemamo uvjete, jer ovdje su prepreke, eh, a mi znamo da ne samo prepreke, čak i to nije razlog, ali da mi nemamo grijanja, da mi nemamo vode, da mi jednostavno nemamo osnovne uvjete i da to već 5-6 godina nitko ne želi da uopće ovoga kaže jednu stvar i da pomogne. Evo ja apeliram još jedan put i na drugim medijima e, bi želio da se pojavimo i zahvaljujem vama što ćete vi ovo objaviti, da, da pokuša netko zajedno s nama, jer mi dajemo sve od sebe našim radom, krpamo ove prostore, evo, da bi ovaj, ovi naši sportaši, pa e, evo u ovom slučaju i Damir koji je reprezentativac, imao što bolje pripreme, da se što bolje pripremi za, za predstojače prvenstvo. Da, o svim problemima jasno treba glasno progovoriti e, i u svakoj prilici. Ali ja bih se vratio ponovno na, na aktivnosti stvarno teniskog kluba Dom iz e, Vinkovaca. E, koliko članova okupljate, e, koje su trenutačno aktivnosti u fokusu vašeg interesa, kakvi su planovi, na koncu konca, evo, osim ove problematike koju ste iznijeli, čime se možete pohvaliti? Pa evo, mi, mi se možemo pohvaliti da mi imamo 30 otprilike na spisku naših članova, znači što članova upravnog odbora, nadzornog odbora, to su sve naši članovi koji su aktivni, međutim, e, bili smo na državnom prvenstvu e, u Splitu, evo sada osvojili smo nekoliko medalja, Damir je bio ove godine e, drugi. jednu zlatnu smo imali. Zlatnu medalju, Stevanović Goran Zlato, onda Damir Vuković srebro i ovoga, imali smo još nekoliko e, četvrtih mjesta, to je govorimo o Splitu, ali to je dokaz, znači opet smo došli sa medaljama e, u Vinkovce i donijeli medalje u osnovno teniski klub Dom. Međutim, e, prijašnji nastupi su bili na državnim natjecanjima daleko uspješniji jer smo imali po 5-6 državnih prvaka, a to je dokaz da mi jednostavno ovi uvjeti ne dozvoljavaju napredak i moram reći da evo jednostavno e, Damir u ovom trenutku evo i temperature su ljetne ono Damir je tu sada trenutno e, na dodatnim treninzima zašto zato što ima nastupe za reprezentaciju i evo nadam se da će u dogledno vrijeme i poboljšati rang listu na svjetskoj rang listi tako da bi e, ove godine neće ići na, na europsko prvenstvo, ali evo u dogledno vrijeme nadam se da će i rezultati doći tako da mi sami ovaj možemo biti ponosni što STK Dom ima stvarno vrhunske rezultate, ali evo uz minimalne e, sredstva, minimalno, ono, ne da kažem minimalno, već minimala, minimala sredstava, kažem jedva odamo na državno prvenstvo, a druge strane uvjeti su u, za treniranje katastrofa i to u dogledno vrijeme moramo poboljšati ukoliko mislimo zadržati e, prije svega sportaše, a s druge strane da uključimo još veći broj osoba sa invaliditetom koji jednostavno sebe ne mogu pronaći u gradu i jednostavno ne znaju gdje da se uključe uz plivanje naravno mi, ih e, i streljaštvo i biciklizam mi ih ubacujemo i ovaj preporučamo neke sportove, međutim ima dosta zainteresirani za stolni tenis, ali nažalost mi u stolnom tenisu nemamo uvjete, odnosno dvoranu gdje bi mi pružili stvarno kvalitetne uvjete. Evo, usprkos tim problemima, možemo li ipak rezimirati da je e, konkretno stolni tenis afirmiran i popularan e, među populacijom e, osoba s invaliditetom? Tako je, pogotovo sad u zadnjih 3-4 godine, pogotovo ovaj, nakon ovih svjetskih i olimpijskih medalja koje su donijeli cure u prvom ruku cure, ali i dečki. Evo, ja, ja nisam recimo čuo uopće do prije 4-5 godina da postoji ovaj klub u Hrvatskoj. Ne znam, nisam toliko bio vezan za taj internet i sasvim slučajno sam počeo tenis igrati. Znači, nisam uopće bio informiran, da, da nisam znao. Ali evo sad, od kako su baš pojavili ti uspjesi ovaj, u tenisu i saznao sam, malo se raspitao da bi do kraja vidio da postoji čak i klub u Vinkovcima. Evo, ja sam iz Babine Grede, putujem svaki dan 66 km vamo i, i tamo ovaj, na trening. I meni, meni fali, meni fali ovaj, više sparing partnera. Više znači osoba koja bi kao ja se uključila ovaj, možda sve ovisi, znači sve ovisi o, tim uvjetima. Nama dođu i... Dođu i odu, kako dođu, dođu i, i kada dođe zima, recimo hladnija, sad je još ok, ovi uvjeti ljetni su ok, a međutim E, ove prostorije treba malo urediti, stropovi malo znači, nam padaju po glavi i to sve, ali evo, čim ljude dođu, mladi nam dođu, vide uvjete, e, jednostavno su zainteresirani za stolni tenis u Vinkovcima, e, jednostavno mi ne možemo pružiti ništa bolje, jer bolje nemamo mogućnosti da dobijemo neki prostor ili da nam urede ovaj prostor koji jednostavno iz dana u dan propad. To je šteta za, sam grad Vinkovce i, sportaše, pogotovo kažem osoba sa invaliditetom, jer stolni tenis ima, ima, imao je uvijek u gradu Vinkovcima perspektivu. Rezultati su vidljivi tijekom prošlih godina, ne samo u sportu osoba s invaliditetom u, u, stolnom tenisu, već i sa zdravima gdje su Hrvatski stolno teniski klub Lokomotiva postiže izuzetne uvjete i pogotovo rad sa mladima. Nažalost, E, nažalost u zadnje vrijeme nismo mogućnosti pružiti kao i govorim i jedan i drugi klub mogućnosti zbog nedostatka dvorane same i grijanja koje je neophodno za stolni tenis. Kakve su prilike u drugim klubovima u Hrvatskoj? Možete li se usporediti sa drugim klubovima? Imate kontakte, pretpostavljam. Kakve su prilike u Europskoj uniji? Evo, ja stalno pričam, budući kao športski sa, ispred sportskog invalida grada Vinkovca, ako smo se dotakli ove problematike, e, E, ja dosta putujem pa onda i kao izbornik stolno teniske reprezentacije Hrvatske osoba s invaliditetom gdje su postignuti, upravo nadovezao, sam, bi se na e, riječi Damira Lukovića koji je e, nekoliko turnira išao van, vidio koji su uvjeti i kako na koji iz priče kako ostali rade i kolika su velika ulaganja u sport osoba s invaliditetom, mi se ovdje patimo da uopće do, dođemo do, do, da budem iskren do osnovnih uvjeta. E, a da ne govorimo o stručnom kadru koji o je pocijenjen i kažem e, to bi trebalo više na tome poraditi, ali evo nadam se da će početi i kod nas to razumijevanje. Grad Zagreb je isto veliki grad koji e, nadam se e, i idem dosta tamo na pripreme sa reprezentacijom, vidim da tamo dosta se ulaže i pogotovo ovi veliki rezultati koje smo postigli u zadnje e, godina znači sa paralimpijska reprezentacija stolnoteniska gdje smo osvojili nekoliko paralimpijskih medalja, svjetskih medalja. Stvarno smo napravili povijesni rezultat u stolnom tenisu osoba s invaliditetom i time se mogu sam kao Vinkoćem podičiti, a s druge strane želio bih pohvaliti prije svega sve okolo e, mene tu i Dražena Jankovića i predsjednika e, kluba e, stolnoteniskog za zdravlje, pa evo igrače Damira Vukovića, Stevanovića, Evu e, e, i šta ja znam, e, cure. Međutim... Da, recite, recite, možete slobodno nabrojati ta, ta važna imena. Da. I sa prezimenom. Da, da, da. Pa evo sad, kažem, možda ću nekog izostaviti, ali evo, spomenuo sam neke od igrača, uz, kažem, Damira Vuković, Stevanović, Gorana, Eva, ne mogu se <laughs> ne znam, prezime. Uvijek e, pa- prvakinja. Pa prošle godine juniorska prvakinja, e, znači e, za osobe sa poteškoćama u razvoju. Prema tome, rezultata i, sportaša ima, međutim, opet se vraćamo na ono staro, uvjeti, uvjeti, uvjeti. Gospodine Vuković, gospodine Janković, kakva su vaše iskustva u kontaktima sa ostalim klubovima, sa članovima ostalih klubova u Hrvatskoj i u Europi? Gdje smo tu mi? Pa ovo što sam ja vidio, bar odlazeći u Zagreb na, pripreme sa reprezentacijom, vidio sam kakve oni uvjete imaju. I uopće me ne čudi ovaj, gdje oni rade i šta rade, su, njihovi rezultati me ne čude, ne Isto tako imamo varaždinsku ekipu koja je jaka, koja tamo njih ima četiri ili pet koji su kolicima reprezentativci svi, svi odreda. Jer imaju, imaju uvjete, imaju s kim raditi, međusobno rade. Ja sam ovdje sam, mislim sam. Pa uglavnom takve stvari grad prepozna i sudjeluje barem u tim osnovnim dijelovima osiguran znači prostor, plaćeni treneri, osigurano loptice, reketi i tako dalje. To je što je kod nas najveći problem. Inače, u gradovima možete reći, evo ovako, recimo na prošlom prvenstvu i ostalim prvenstvima dođe oko 150 na državno prvenstvo u stalnom tenisu dođe oko 150-ak igrača i igračica osoba s invaliditetom. Znači jaka je konkurencija? Pa dosta je jaka, dosta je jaka. E, pojedini dijelovi, znači kao Varaždin, Zagreb, to su centri u kojima se nešto pokrenulo i radi se. Mogu reći još možda eventualno jedan grad, Ala Bjelovar ili Karlovac i Vinkovci su odmah tu iza njih, što znači da i ostali baš nemaju neke uvjete, e, znači to su neke posebne sredine gdje su se ljudi okupili, možda njih malo više. Entuzijasti. Pa su, pa su nešto i, međutim kod nas je taka privreda i to da to kod nas stvarno ne možemo neke osnovne uvjete izvući iz toga. A kažem, opet apelirao bi na to da, da, da, da možda, ja kažem ne znam samo kako je u drugim sportovima, ali djeca, kod djece osoba s invaliditetom, Najveći problem je taj prvi korak. Kontakt, znači roditelji i dijete koje je osoba s invaliditetom. Taj prvi korak dolaska u klub, da li se e, ljudi boje, stide, e, bilo šta, ali bit će veća socijalizacija i ovo ako se samo dijete socijalizira kroz sport i školu naravno. Ali kako stojimo sa e, kompetencijama stručnog kadra kada riječ o klubovima osoba s invaliditetom? Pa evo, <laughs> e, ovako, izbornika imamo, znači, on je isto trener, stolnoteniski trener. Ja sam stolnoteniski trener, međunarodni sudac u stolnom tenisu. E, da li to svi klubovi u Hrvatskoj imaju? Ne znam. Mi smo prvenstveno stolnoteniski klub Lokomotiva Vinkovci za zdrave, pa smo osnovali stolnoteniski klub Dom osobe s invaliditetom. Znači, nakon višegodišnjeg iskustva, 40 godina smo mi u klubu, zdravom u HSTK Lokomotiva Vinkovci. E, sad smo jedno desetak, 12 godina, što kaže u STK domu, paralelno. E, mislim da stručno kadra kod nas ne fali. Fali samo što kaže ovoga igrača i igračica. I novac. <laughs> Novaca u svakom slučaju. ja bi se opet kažem, vraćam na ovo što je stručni kadar e, je uvijek problematičan, to je činjenica. E, pogotovo u sportu osoba s invaliditetom. E, sport osoba s invaliditetom, kažem, stručni kadar, mi ovdje u Vinkovcima, evo, u stolnom tenisu imamo dva, čak i uključujemo, pokušavamo uključivati više mladih trenera da i oni se uključuju. Međutim, opet se vraćam na uvjete. Uvjeti su katastrofa gdje jednostavno ne možemo privući, dođe zimski period i nama odlaze stolno tenisače, bježe u neke druge sredine, rekreativne ili ovo ono, oni koji su zaljubljenici to i nažalost, nažalost e, ostaju samo oni koji su e, e, za rezultatom i za rezultatom. Da bi se i došlo do rezultata, mora biti i masovnosti i mora biti uključivanja sve većeg broja igrača, ali to su osnovni uvjeti za ovo što mi trenutno to nemamo. I zato, e, kažem, evo, e, a što se tiče stručnog kadra, osoba s antetom u svim sportovima. E, Hrvatski paralimpijski odbor je pokrenuo škole za stručni kadar različiti, u različitim sportova i sufinanciranje školovanja trenera za sport osoba s antetom. Znači i u stolnom tenisu i e, ostalim poplivanju i šta ja znam već dalje. Jel? Interes postoji? Interes je tu veliki, pogotovo malo prije kad je Damir rekao da smo mi medijski sada dosta e, probili led e, sport osoba s invaliditetom. Jednostavno masa ljudi, osoba s invaliditetom, odnosno i djece, roditelja ne zna za sport osoba s invaliditetom da postoje velika natjecanja, svjetska prvenstva, europska prvenstva, međunarodna natjecanja, državna natjecanja u svim sportovima u sportu osoba s invaliditetom. To do sada jednostavno do, nek, do par godina nazad e, medijski nije bilo praćeno, međutim evo ovi vrhunski rezultati koje je postigla stolna teniska reprezentacija na paralimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima, sve više medije e, je e, dalo važnost i prema tome, evo i nama se i javljaju ovaj, dosta igrača i igračica mladih, međutim, evo kažem, mi u Vinkovcima jednostavno smo u stolnom tenisu osuđeni da nemamo uvjeta. Nadam se da ćemo to poboljšati i evo, ja živim mi entuzijazma, kod mene i kod Ražana sigurno ima, evo i Damir kao igrač, ima i bit će još više igrača samo da steknemo određene uvjete i da počnemo još kvalitetnije raditi. Suradnja s lokalnom zajednicom, potpora lokalne uprave i samouprave. Općenito, kako komentirate postojeću razinu standarda osoba s invaliditetom evo, u Vukovarsko-Srijemskoj županiji, ali i cijeloj Hrvatskoj? Gospodine Vukoviću. Mislim, malo je mi, mi na lokalnoj samoupravi, recimo, podršku imamo što se tiče zajednice športova, udruga športova grada Vinkovacima, podrška je e, solidna, ne možemo reći onoliko koliko oni imaju sredstava e, nam e, prosljeđuju znači od grada, ali evo opet kažem to su minimalna sredstva gdje mi jedva to pratimo i kažem a pogotovo da bi mi ovoga potakli, potaknuli malo prije što smo pričali o stručnom kadru. E, stručni kadar je pogotovo e, niti su plaćeni treneri, niti ništa, a maltene se svodi na profesionalizam svakodnevni, radi se svakodnevno. Trenizi, kažem, lokalna samouprava Vinkovci nam zajednica pomaže i grad koliko mogu, ali kažem, priveda je lošija, ovdje i sredstava je sve manje, i, a što se tiče Vukovarsko-srijemske županije, mislim da je tu još e, situacija gora, jer se mali dio sredstava ispred Županijskog saveza sportova izvaja za sport osoba s antetom, a ipak je to e, pet gradova. E, moram reći da e, primjerice Brodsko-posavska županija ima brod i Nova Gradiška i šta ja znam, a mi kažem, do, ne, kad, kad bi rekao da izdvajaju duplo veća sredstava, duplo veći broj sredstava, odnosno iznos, rekao bi i pogrešio bi da je to drastično manji iznos koji županija Vukovarsko-Sremska izdvaja za sport osoba s invaliditetom. Ja sam, i ja i predsjednik Županijskog sportskog saveza osoba sa invaliditetom, puno funkcija imam, pa onda budući da sam 45 e, godina u sportu osoba s invaliditetom, pa onda znam E, svakoga ko se uključuje i pokušavam na sve moguće načine e, animirati sport ne samo stolnog tenisa već i ostale sportove. Kažem, e, žalostno je da mi mali dio sredstava, užasno mali dio sredstava, pogotovo i na županiji, dobijemo tako da ovaj, to je besmisleno pričati da se neko ne bi nasmio koliki mi iznos dobijemo, a tu je pet gradova samo gdje bi ne, kažem opet, e, treba sportove baziti na lokalnu samoupravu, znači gradove. Mogu li ja ovaj? Da, da, da, ja bi, ovaj, ja bi ipak e, pohvalio svoju lokalnu samoupravu, odnosno kad ne znam ovdje kako je, ja nisam inače Vinkovčanin, kažem iz babnje Grede sam, e, i baš od kako sam postao državni prvak, ovaj, općina je stala iza mene, ja evo sam već drugu, treću godinu ovaj, u proračunu. Kao sportaš, jel, samostalni sportaš, osoba sa invaliditetom, ušao sam čak i u proračun. I stvarno se zahvaljujem ovaj, u prvom redu načelniku općine, a i svim općinarima što su to prepoznali. I evo, pomažu mi, evo, recimo pomaže mi moja udruga Buba Mara koja mi isto svakih mjesec ili dva dana natoči jedan rezervar goriva, evo, svaki dan putujem u Vinkovce isto izlaze u susret, evo recimo ove zime kad ovdje nismo mogli trenirati, mi smo u udruzi ovaj, trenirali imali tamo ima jedan stol i malo nisu baš isto neki naj naj uvjeti, ali bolji su bili nego ovdje. Barem grijanje imaš. Barem grijanje, barem grijanje. A <laughs> kad se odmaknemo malo od stolnog tenisa, evo, e, moram ponoviti pitanje za vas. Zanima me vaša perspektiva. Kako komentirate dosegnute, e, e, dosegnute standarde dakle, za osobe sa invaliditetom, pa evo u našem okružju? Znači ne samo u Vinkovcima, u vašoj Babinoj gredi? U našoj za osobe sa invaliditetom? Nema apsolutno ništa. <laughs> Baš ništa Dakle, standardi su još uvijek nisko kod nas. Da, apsolutno ništa nema. Evo, meni čudno, evo, to je čudno, ja sam recimo član predsjedništva udruge e, te osobe sa invaliditetom grada Vinkova u Bubamara. Nas ima tisuću, negdje, cirka 1500 članova. Meni je nejasno gdje su ti članovi. Ja dolazim redovito tamo u udrugu, ja viđem jedne te iste ljude, nas 40, 50, znači jedne te iste osobe viđem, ja ne znam gdje je onih 1500 osoba. Gdje su ta djeca silna, roditelji, i zato me i ne čudi što uopće ljudi ne socijaliziraju tu djecu. O to je što trener kaže, djeca, djeca, djeca su bitna. Pa evo, mi moramo... Kako to promijeniti? Pa ne, jednostavno se mora neko, evo, mi se zalažemo, borimo se kao predsjednik Športskog savjeza invalida grada Vinkovaca, pa na županiji i na gradu. molimo svi, evo, to su poznati sportaši, poznati stručni djelatnici, e, Tomislav Zadru u biciklizmu, e, ja u stolnom tenisu, e, Đerek Kanton u streljaštvu, par kineziologa, e, Maja Buljubašić u Maloj Terezi, koja je kineziolog, koja e, izvanredno vodi plivanje sporta osoba s invaliditetom, e, Mario Keškić, znači to kineziolog, to su ljudi koji su entuzijasti, koji nisu plaćeni, koji jednostavno gube svoje slobodno vrijeme i dolaze svakodnevno na treninge, međutim, svuda su prepreke uvjeti. Mi moramo, znači, i na bazenu i moramo doći do nekih E, staza gdje bi imali termine za ovoga e, natjecanje, odnosno treninge e, u ajde streljaštvo gore, međutim vidjet ćete i u streljaštvu prilaz je gore na stepenice gdje sportaše osoba s invaliditetom u kolicima, ne mogu gore, znači se nekad jednostavno streljaštvo znači ne i to su ti uvjeti i e, nedostaci koje sportaša osoba s antetom e, stalno e, tišti i jednostavno mi moramo to poboljšati. Mi se na sve moguće načine borimo i apeliramo još uvijek i, stalno ćemo apelirati na, opet vraćam na uvjete ne samo u stolnom tenisu, već i u ostalim sportovima, da nam se malo pruži više mogućnosti i više slobodnog prostora kako bi mi mogli kvalitetno raditi. Kad smo kod e, najmlađih e, mladih nada, je li na vidiku neka nova Sandra Pavović primjerice? Pa ja ne mogu to sada reći u Vinkovcima, da, e, međutim evo, ona isto je Vukovar, pa prema tome Slavonija i Vukovar Vinkovci su rasadnik stolno tenisača uvijek bili, prema tome što je pokazuju rezultati svih. Ovaj, međutim, kažem, struč, stručno kadra imamo u svim sportovima, međutim, evo kao uvjeti, uvjeti, uvjeti. Dakle, pitaću i trenere, je li na vidiku neka nova Sandra Pavović na ovom našem e, području? Evo, ja, ja da sam jedno 20 godina mlađi, <laughs> vjerovatno. Pa u Vinkovcima e, upravo je jedan e, član došao tek počeo je, ima 10 godina, to ništa još ne znači, uglavnom roditelji su dali pristanak i sad su momentalno na moru pa ćemo vidjeti dalje. Međutim u Hrvatskoj, u Hrvatskoj je sigurno. Ima jedan dečkić mali u Puli, sad smo bili u Splitu, čak je bio već treći, ima jedno deseta godina, bio je treći u svojoj kategoriji sa svojih deset godina, ovaj, gdje se vidi stvarno stručan rad, da se radi stvarno stručno sa tim djetetom i ja se nadam da će on pa, sigurno biti visoko kotiran. Ima dosta mladih sportaša u Hrvatskoj u stolnom tenisu gdje i ostali klubovi e, kažem i Pula i Čakovec i gdje su, se uključili ljudi koji su izvanredni stručnjaci u stolnom tenisu i, I radi. Isto imaju uvjete. I imaju opatija. Opatija, Pula. Recimo, vidi se da, da izdvajaju velika sredstva, odnosno i daju za objekte koji su prilagođeni sportu osoba s Kratkoročni i dugoročni planovi stomatološkog kluba Dom iz Vinkovaca. U kratkim crtama. Pa evo, u kratkim crtama imamo još tu jedno prvenstvo u Poljskoj ove godine gdje bi volio da Damir konačno pokaže ono što igra u na trenizima i u klubu. dugoročno, dugoročno ja sam opet rekao da se poboljšaju ti uvjeti. Mi smo sad stvorili neke minimalne uvjete. Pokušavat ćemo u sklopu sa tim, sa bubomarom i sa ovim, i te zimske uvjete možda predomiti. Ali ovoga, sa osobe s invaliditetom volio bi da se djeca koja god mogu prijave, da dođu vidjeti, da probaju, barem, eto, što kaže ono, da se vidi da li bi se uopće mogli uključiti. Evo ovaj poziv nam ostaje naravno za kraj. Zainteresirani za stolni tenis, ali i druge športove vam se pretpostavljam uvijek mogu priključiti. Postoje li neke prepreke, preduvjeti, ograničavajuće okolnosti, koliko, kada i gdje trenirate, kako vas kontaktirati, kako vas naći? Pa evo, e, Sportski savez invalida grada Vinkovca, ono što sam rekao, imamo nekoliko klubova koji su ovaj, aktivni, znači svi, ovaj, se mogu javiti znači, na stranicama športskog, mi trenutno nemamo naše stranice, web stranice, međutim e, zajednica grada Vinkovaca postoje znači telefoni na internetu E, isto tako brojevi telefona e, za određene sportove gdje se mogu ovaj, kontaktirati e, osobe koje su uključene u rad i dogovoriti termine kada i gdje mogu doći vidjeti kako se radi, šta se radi Jel kažem, mi smo sport osoba s invaliditetom većinom u zajednici sa sportovima koji su rade iz stručnih kada koji rade sa zdravima pa smo i uključili veliki broj sportaša, odnosno stručnih ljudi koji su aktivni i stručno pomažu čak i educiramo za rad sa osobama sa invaliditetom. Ali evo, na samom kraju nabrojat taksativno e, e, športove koje su na raspolaganju osobama s invaliditetom. Tako, znači imamo e, plivanje, stolni tenis, kao što smo i rekli, imamo streljaštvo, u Vinkovcima imamo tekvando, u Vinkovcima. E, imamo, atlet, atletski klub je osnovan e, ove godine, znači i tu se počelo raditi na bacačkim disciplinama, znači i za osobe u kolicima i stojeće, znači i atletski klub, e, biciklizam smo rekli, E sada e, manji dio budući da nemamo trenutno u gradu opet e, nedostatak u glane, tu smo ugasili taj neparalimpijski sport. Međutim, evo nadam se da ćemo ove godine poslati barem šah i bočanje. E, čak smo, kažem, imali, u bočari su nam bili tri puta za redom državni prvaci što je izuzetno ovoga. Međutim, evo, za sad oni treniraju na otvorenim bočalištima u Vinkovcima gdje, gdje se naši sportaši osoba s invaliditetom također uključuju. Gospodine Gubica, e, gospodine Vukoviću, gospodine Janković, najljepša hvala na sudjelovanju u emisiji Pružena ruka internet radija Srije. Hvala i vama. Hvala. Emisija je sofinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.